ve خير دعاء وَوَلِّي وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Bir, ancak iyilik yüzlerini doğu ve batı tarafına çevirmeniz buyuruyor وَلَكِنَّ الْبِرَّ Ancak bir hayır iyilik مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالْمَدِينَ Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere Şimdi gördüklerim evde korkutan bir şey yok Haberi verdiklerim yani kader yok Kadere dair bir delil veriyor ayette Ve delil kader kaderin delili ise teala Allah subhanahu teala şu kavludur İnna kulle şeyin halaknahu bir kader Biz her şeyi bir kader üzerine Şimdi bunları anlatalım inşallah Diyor ki Allah subhanahu teala'nın Benimki ders biraz şu manada da hoş yani böyle biraz hafif bir ders yani herkesin anlayabileceği böyle basit şeyler anlatacak ama önemli şimdi düşün ki bir ders ortamındasın bir ortamdasın veya bir, birilerine bir şey tebrik ediyorsun bir dersi anlamamak lazım icmali olarak imanın hükümlerinden bahsettik diyorsun ki iman Allah'ın meleklerini kitaplarına ne bilere iman ahiret göre hayra ve hayra içinde bulunan hayra ve şerlerini genel olarak bu şimdi bunları toplu olarak anlatacağınız zaman öyle içinde alimleri böyle çok hoş tatlı bir şekilde böyle çok güzel yani ee, hem icmali olarak ama hem de faydalı tertip düzenli olarak bunları anlatmışlar mesela derler ki iman dört şeyi kapsar Allah'a iman dört şeyi kapsar bir Allah subhanahu ve teala'nın varlığına iki bir ürüniyetine üç ürüniyetine dört kitapları kitapları böyle yapmışlar peygamberleri bu şekilde böyle bölmüşler şimdi bunları hızlıca anlatalım inşallah diyoruz ki bunlardan bir tanesi ne? Allah'a ülkenin Allah'a inanır diyoruz ki dört şey kapsar bu dört şey ne? bir önce Allah'ın varlığına inanacak bu dört temeldir aslında yani tavsiye içinde çoktur asıl dört temel şudur Allah'ın varlığına inanacak sonra rububiyetine inanacak bazıları varlığı ve rububiyetini ayırmamış aynı şeyler burada bir şey önemli değil sonra ölüyor gördü sonra ikinci sıfatlar tamam sonra demişler ki başa alıyoruz Allah'ın varlığına iman bu varlığına imana dört şey dolayı dört şey dolayı Allah'ın varlığına imana lan var olma görülür dört şey bunlardan birincisi fıtrat ikincisi akıl üçüncüsü hiç dördüncüsü bir tamam. o zaman Allah'a iman dört temeli kapsar birincisi varlığına iman, bulugiyetine iman, bulugiyetine iman, sıfatlarına iman, varlığına imana dört şey beraber bu dört şeyden fıtrat, akıl, hid ve din fıtrat ne? İnsanlar Allah subhanahu ta'ala bu yaratıcının varlığına ee, programlı şekilde yaratmıştır fıtridir bunu herkes bilir kendine ikincisi akıl insan düşündüğü zaman bir yaratıcının olduğunu akıl var delalet ediyor ikincisi bir bir yaratıcının olduğunu hissediyor bu manada yani mesela örnek bugün nice insanlar var belki en ateist kafir bir insan bile başı sıkıştığında mesela mesela müşriklerin bile yaptığı başı, başı sıkıştığında mesela bir dua ediyor yani artık başkasının orada hiçbir kapı bulamayınca aniden böyle kalp olmayamıyor ya da bir bakıyorsun ki bütün o sıkıntılar aniden gelir gelir gidiyor yani hep sen bunu gördük hiçbir akıl arasında tutarsan hiç yani yaşayarak gördüğümüz olaydı yani hiç sen öyle bir zor durumdasın ki belki düşünüyorsun yani o başındaki felaketi zorluğu kaldıracak hiçbir şey yok ama başka bir alternatif tutum da olmadığı için tabi sen zaten artık küfre giren bir insansın belki de başka bir alternatif olmadığı için ve bir şey de kaybetmeyeceğin için çünkü söz parayla değil belki yani senden bir şey istemiyor ama o anda Allah görüyorsun o anda da görüyorsun sıkıntılarını ne yapabilir yani hiç mesela hayatında hiç bilmediğin bir sebepten dolayı yolunu değiştiriyorsun yani normalde her zaman sağdan giderken evet bir ara hiç bilmediğin bir sebepten dolayı içinden soldan gitmek o da e, geçebiliyor ve biliyorsun da bir bakıyorsun sağda büyük bir olay olmuş belki bir bina çöktü veya bir, bir bina bir çıplaklığı veya bir farklı düştü kafasına öldü de sonradan haberinden hiçbir şey olabilir e, hissediyorsun ki Allah subhanahu ve teala bir yaratıcı var ve seni irşad ediyor aldıklarının da zaten bellidir tamam. ikincisi baktığımızda ne diyor melekler ne diyor alimler de diyor ki şimdi melekler ne, nurdan yaratılmışlardır gayri bir alemdir nurdan yaratılmışlardır gayri bir nur alemdir dört temeli kapsar melekler birincisi önce varlıklarını iman edecek varlıklarını iman edecek iki ismini bildiklerimize öylece ne yaparız mesela ceza o zaman baktığınızda, bir meleklerin hücudiyetine iman iki bu var olan meleklerden bize isimleri bildirilenler olmuş bunlara da bu şekilde ne yapmak iman edin onlardan isimlerini bildikleri bilmediklerimizi ise icmali olarak iman yani e, Allah subhanahu ve teala'nın haber verdiğince melekler bir ismini bilmiyoruz onlara da icmali olarak iman edin yaptıklarını bildiklerimizde bildiklerimizde de ne yaparız? Öylece iman ederiz çünkü bazı meleklerin özellikleri hatta sıfatları bize bildirilmiş mesela Nebi Sallallahu Cebrail Aleyhisselam ne yapmış? E, kendi Cebrail Aleyhisselam'ın e, e, akıl e, sureti üzerine görmüştür bize kendisinin 600 kanıda olduğunu görmüştür bize hukuk farzını sıfatlarından da bize bildirilen şekli Adem halinin olduğu gibi e, alır kabul ederiz imanlı dördüncüsü bunlara verilmiş Allah subhanahu ta'ala tarafından verilmiş bazı bazı görevler var mesela e, işte bunlarda bunlara da böyle bir iman ederim mesela ölüm meleği Kabul kabir melekleri gibi bunlara da aynen böyle ne yapıyor gece gündüz böyle bir iman ederim genelde bu dört kümel üzerine döner melekler hakkında şey var kitaplara da bundan dört kılmıyor birincisi hak olarak Allah subhanahu ve teala tarafından geldiğini öncelikle ne yapıyorlardı öncelikle iman ediyor bilir iki isimlerini bildiklerinize bunu aynı o şekilde iman ediyor mesela Tevrat'ın cüzdü değil mi bunlar isimleriyle bildirilmiş isimlerini bilmediklerinize de ne yapacağız icmali olarak tamam icmali olarak ne yapacağız Birincisi getirdikleri sayı haberleri vardır dünyamızda Dördüncüsü içinden nesk olunmamış olanlarla ne yapacak? Amel edecek Diğer kitaplarda eğer bizim günümüzde muvaffakat edecek şeyler varsa o diğer kitapların içeriğiyle de amel ederiz ama o zaten bizim kitabımızla amel etmek demek olur yani e, şu anda mesela diğerleri tahrik edilmiş öyle şimdi nereden bilecek hangisi tahrik edilmiş edilmemiş zaten tevhide aykırı şeyleri anlıyorsun ki orası tahrik diğer kısmı bizim kitabımız bahsetmiyor ama dine ters edin orada tutarız bizim dinimize muvaffakı buluyorsa o zaten bizim dinimizdendir onunla amel ederiz ama onunla amel o kitapla amel etmek demek değildir zaten neden? çünkü bizim dinimizde var verdikleri haberleri ne yapmak? Haberleri, sahih haberleri ne yapmak? İman etmek. Dördüncüsü net olmamışları ne yapmak? Net olmamışlarla amel etmek. İşte de iman budur. Tabi hikmetini bilip bilelim bilmeyelim ne yaparız biz buna? Kitapların verdik söylediklerini, emrettiklerini hikmetini bilelim veya bilelim. Tamam. Şimdi dördüncü asıl burada müellifin hikmetleri ne diyor Allah'a meleklerine kitaplarına iman şimdi kitaplarına iman da anlattık sonra ne? Resullerine iman Resullerine Resul huve men uhiye ileyhim e, minel beşere bi şer'in müstakil ve umire bi tabiyyede Resul budur kendisinin müstakil bir din ne yapılmış? E, vahyedilmiş ve bunun tebliğ etmekle indirilmiş e, görevlendirilmiş bir beşerdir Resul Şimdi ki, yani bir tevhidin hepsinde böyle icmali genel böyle kalıpları da iman edilmesi gereken şeylerin sınırlarını da yapıyoruz tamam ve şuna geldiğimizde diyoruz ki o beşerden bir insandır kendisine müstakil bir vahiy ne yapılmıştır? E, tebliğ edilmiştir, e, vahyedilmiştir müstakil bir vahiy vahyedilmiştir ve bunun tebliğiyle ne olmuştur? Ben olmuştur Efendimiz'in adetlerindir Şemin Sünneti sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? İnna evhayna ileyke Lemma evhayna ila nuhun ve nebiyyine min ba'di Biz ee, sana vahyettik Nasıl? Nuh'a ve ondan sonra ki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da ne yaptık? Vahyettik tamam Resullere iman da bir şey kaldı Dikkat edin 4 4 4 böyle olmuş yani Resullere iman da beş şey Bunların birincisi şudur Bunların risaleti Allah tarafından haktır Birincisidir buna iman eder Bu Resullerin risaleti Allah tarafından haktır İki, isimlerini bildiklerimize o şekilde iman ederiz Mesela işte İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam Tamam İsimlerini bilmediklerimize ne yaparız? İcmali olarak Mesela bu saygının işte İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam değil mi? Ona bir çok sallam, yani Muhammed Aleyhisselam Aleyhisselam Bunların beşi nedir abi? Bunların beşi ulul azimdir Allah'tan Ulul azimdir Bu beşi Resullerden ulul azim olanlardır, en fazla edilir Allah Azze ve Celle Kur'an'da iki yerde bunları beraberdir Mesela Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ve iz ahazna minen nebiyyin mizrakahım Yani biz nebilerden mizraklarını almıştık Bunlardan bütün bunlar onun senden değil ve Nuh'un Nuh'tan ve İbrahim İbrahim'den ve Muh'tan Muh'tan ve İsa'nın Meryem Meryem oğlu bu yaşın böyle adımız bunların en faziletlileri bunların en faziletlileri ittifakla en faziletlisi nedir? icma sonra İbrahim Aleyhisselam'dır bu sünnette icma var diğer üçü Musa ve Nuh Aleyhisselam bunlarda ihtilaf var ama İbrahim Aleyhisselam'la Muhammed Aleyhisselam diğer üçünden daha fazla olduğu icma ikisi arasında daha yani Nebi Tasarlam'la İbrahim Aleyhisselam arasında en fazla yine Nebi Tasarlam olduğunda ne var? icma var bunun bir kere en büyük delili bu ikisinin diğer üçünden daha fazla olduğunu Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ın kulleyi ispat etmiştir yani bunu halil edilmiştir tamam ve Nebi Sallallahu da ne yapmıştır halil edilmiştir baktığımızda İbrahim Aleyhisselam ve Nebi Sallallahu hulle ispat edilmiş ve sadece peygamberlerden bir ismi hulle hullenin tarifi ise hulle ee, alimler der ki hulle derecesini fevkal muhabbet muhabbetin üstüne düşmüş tamam muhabbetin sadece İbrahim Aleyhisselam'ın göre iman dört mertebe bu birinci mertebesi şey, ikinci mertebesi üçüncü mertebesi onlardan sahih olarak gelen haberleri ne yapmak tasdik etmek onlardan sahih olarak gelen haberleri tasdik etmek dördüncüsü bize gönderilenlerin ki o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır şeriatıyla ne yapmak amel etmek şeriatıyla ne yapmak amel etmek o zaman baktığımızda Resullere e, iman dört şeyi kapsıyordu toplu olarak onların risalesi Allah tarafından haktır isimlerinin bilinmesi üçüncüsü isimlerini bildiklerimize o şekilde iman ederiz bilmediklerimize de imali olarak iman ederiz bu ikincisi üçüncüsü onlardan sayı olarak gelen haberleri tasdik ederiz dördüncüsü bize gönderilenlerin ki o bizi nedir tasarlandır şeriatıyla ne yapmak amel olmak şimdi müellif ettiği metinde ahiret günlerinde ki bunu delillendirmiştir zaten Allah Resulü'nün Teala bunu zikrettir ahiret gününe iman da üç şey içerir üç şey içerir bir bilinmeye önce iman ederiz iki hesap ve karşılık bulmaya iman ederiz üç cennet ve cehennem çünkü baktığımız zaman ahiret alakalı mevzu zaten bu içinde dönüyor tabi alimler bunu ek olarak şunu diyor ölümden sonra ölümden hemen sonra vuku bulacak olaylar da buna dahildir mesela kabir sorgusu kabir azabı o zaman ne üç bir bölünme iki hesapla karşılık bulma olayı dört cennet cennet ve cennet sonuç o zaman ilk başlangıç olarak şöyle oluyor en başlangıç olarak soru kabir sorgusu kabir azabı veya iki e, bilinme böyle dedi, dedi yani ben şu ana kadar hepsinden böyle yaptım evet müellif ne demişti ne kadere şimdi kadere iman bunu daha önceki derslerde anlattığımız için e, burada e, yine mutlaka olarak seçtim gerçi daha önceki derslerde çok farklı işlemedik çünkü iki bizim konuştuk öyle bir şey kadere dedik ki dört mertebesi var adam yolumuz dört çıkıyor kaderimiz dört çıkıyor birincisi Allah evde bilir yani Allah subhanahu hala biliyor evveli ilmi Yaz, yazması, dilemesi ve yaratması bilmesi, yazması, dilemesi ve yaratması yani Allah subhanahu ve teala evveli ilmi her şeyi zaten bilir sonra Allah subhanahu ve teala yapmadan 50 bin sene önce kulların mahlukatların kaderlerini yazıyor tamam sonra Allah subhanahu ve teala onu biliyor sonra ne yapıyor yaratıyor şimdi hemen örnek verelim Ahmet isminde bir tane çocuk Allah subhanahu ve teala onu ezeli yönünde zaten biliyor sonra ne yaptı yazdı Allah subhanahu ve teala yazdı Ahmet diye birisi ne yapacak sahibi şu zamanda doğacak doğacak sonra doğma vakti geldiği zaman Allah subhanahu wa ta'ala onu biliyor sonra ne yapıyor yazıyor e, yaratıyor bu da mantık şimdi zaten ilk bilmesi maruf yazmasını anlattık evliliğin sanatı mahlukatı dilemesi Allah subhanahu wa ta'ala bir şey e, yaratmak istediği zaman onu da der o da mola veriyor yani demek ki önce biliyormuş sonra o da veriyormuş o da yaratılıyormuş şimdi bu da ne yapalım malum şimdi müellifin bir ayete dönelim müellif bu altı yılısını hangi ayete yükselmişti Allah subhanahu teala'nın şu ayeti Reysel birra en tuvellu vücuhakum tebelel meşrikli ve mürrik Bir Buna bir diyor Açmalı halde yani ilk diye tercüme ediyoruz bunu daha Şimdi açtı Leysel birra en tüvelleyi huduhakum bedelel maşrıkı ve bir yani iyilik yüzlerinizi doğru ve batı tarafından çevirmeniz değildir ve lakinnel birra ancak bir yani iyilik nedir? Allah'a ahiret gününe meleklere kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin nedir iyiliğidir şimdi ne diyor burada diyor ki eldir dediğimiz ayette yürüp diye tercüme edilir eldir takvadan ayrı olarak yüklenildiğinde yani tek başına yüklenildiğinde bunun içine fiilleri yapmak ve yüzledilenden haramlardan kaçınmak dediler bu bir kelimesi için çünkü ne var haramlardan kaçmak 在上面没有。 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب bir yüzünü doğuya batı tarafına çevirmek değildir neymiş bu? Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmek, etmek bir bulmuş peki bunlar imanın şubelerinden mi? hatta en üst şubelerinden demek ki imanın şubeleri neydenmiş? birdenmiş o zaman bu ayet imanın şubelerinin birden olduğuna verildi o zaman anlaşılıyor ki haramlardan kaçınmak da birdendir nasıl anlaşılıyor bak alimler nasıl iftar etmiş buradan anlıyoruz ki bu Allah'ın meleklerine iman vesaire bunlar birden bir kelime kadar iyilik kelime iyilikten imanın şubeleri çünkü bunlar anlıyoruz ki imanın şubeleri burada iman şubelerinden 4-5 tanesini çıkarttı ama Kur'an bize şu usulü verdi imanın şuraya birdenmiş bunu anladık o zaman bir eşittir mi? iman peki iman hem haramlardan kaçınmak hem de iyilikleri yapmanın ta kendisi değil mi o zaman anlıyoruz ki bir hem haramlardan kaçınmak hem de iyilikleri yapmak orada şunlardan çünkü bir eşittir iman yakaladık mı abi? alimler buradan yakaladık kılınmıştır bir vekatta bu ayet imanın şubelerinin birden olduğuna delilir çünkü birin ne olduğunu tefsir etti Allah'ın Resulü'ne inandı o zaman anlaşılıyor ki haramlardan kaçınmak da birdendir birliktendir çünkü iman hem itaati yapmayı hem de haramlardan kaçınmayı aynı şekilde takva da mesela kullanılıp kendisiyle ne uzaklaşmak hem haramlardan uzaklaşmak hem demin iyilikleri yapmak Bölüldü inşallah Nebi Seselem ne buyuruyor İnne ekramakum indallahi etkakum Sizin Allah katında en kerimli en takvalı olanınız yani imanlı olanınız yani birisi birisinden daha çok imanı varsa öbürü imanı daha zayıf olan daha doğru ve batılı tarafını söylemek değil neymiş Allah'a değil mi ahiret cümle meleklere kitaplara ve nebilere iman etmek 5 tane kadar zikredilmiyor ayette 50 ayette o kadar zikredilmediği için çünkü 6 tane iman hükmü kaderi ne yaptı ayrı bir dönemde ki bu da ayette zikretti neydi ayet bilmem kullaşıyor kadar her şeyi bir kader üzerine yarattık o zaman her şey kader üzerine yaratılmış ama gel gör ki bu kaderi bu ayette zikretmiyor ayrı zikret mucizatın olmaması hiçbir zaman gerektirmez ama ayrı zikretmiş buraya aklınıza tutun cilin hadisine dönelim anlattığı zaman Allah'ın meleklerini, kitaplarını, Resullerine iman vesaire diyor ve kadere de diyorlar. onu da böyle bir aksetmiyor yani baktığınız zaman maslara birçok yerde görebiliyoruz hep bu hükümler yan yana zikrediliyor kadar bunlardan ayrı zikredilmiyor bunlardan ayrı bir nasıl olarak Cibul hadisinde bile müstakil olarak ekstradan zikrediliyor Allah'ın meleklerini hep Allah'a affediyor affediyor söylüyor ki ve kadere de yani şimdi Allahu Alem ee, alimler bunun hakkında konuşmuşlar ama Allah Allahu Alem en güzel şeylerden bir tanesi Şöyle hemen tahtada gösterirmiş şey. Şimdi kaderin dört parçalısı var kader Kader bu birincisi Durum dedik değil mi? İkincisi ve e, yaratma kitabından bir iki kısmı kitap doğru mu? şimdi baktığınız zaman Allah subhanahu ta'ala ile alakalı Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala baktığınız zaman kadar eşittir Allah subhanahu ta'ala ile ilgili bir kitap öyle zaten o yüzden baktığımız zaman bir Allah'a imana dahil olduğu için tamamıyla Allah subhanehu ve teala ile alakalı Allah'a imana dahil tamamıyla böyle olduğu için alimler o yüzden bazı alimler diyor ki zaten kader Allah'a imana dahil olduğu için ayrıyetten önemine vurgu bağında yükledilmiştir ve kadere de iman diyor veya bazı hiç yükledilmemiştir işte bu ayette olduğu gibi iyilik iyiliğini bildiği ve hiç çünkü Allah'a imana dahil zaten Allah'a imana dahil böyle tamam burayı da anladık inşallah kısaca söyleyeceğimiz bunlar inşallah önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam ederiz zaten üç esasta önümüzdeki ders bir kısım daha var oraya anlatacağız sonra son asıl ki o da e, peygamber ders asıl yani Allah din ve peygamber peygamber olan 3. asla giriş yaşta da 2-3 ders sürede en fazla inşallah sonra zaten inşallah doğru getirmiş olur bugün 10 tane derste ben 20-22'de Allah'ın inşallah ders Allah'a emanet olun